دن yo'lida oqqan qonga ey mujahid sabr qilib payg'ambardan bishorat oqqan qonga faxr qilib qiyomatda shu qizil qon qizil gul bo'lib jo'la bersin qubul qilib robbim sizdan ajringizni to'liq bersin to'liq bersin Sizden akan shu baqonlardan bu ummatga barkat bersin g'olib qilib yovlar ustidan dinimizga izzat bersin ulug' Allah rahim qilib sizga zahmingizga shifa bersin din yo'lida kulfatlar chekkan bu ummatga nusrat bersin bu ummatga nusrat bersin Cəfər ibni Əbu Talib Şirlar kəbi cihad qılğan Götərmək üçün təvhid doği İki qolni bida qılğan Dostum siz mu Cəfər kəbi Cennetlerde pervaz kılın Şu makamga yetiş üçün Bu sınavda sabır kılın Sabır kılın Sizden akan şu bakanlardan Bu ümmetke berket bersun Gadab kılıp yollar üstedir dinimiz va izzat bersun ulug' Allah rahim qilib sizga zahmingizga shifa bersun din yo'lida çekken, bu ummatga nusrat bersun bu ummatga nusrat bersun मुलुक जंगा तलहा तेरे şehit bulgan Tarih şundaq məttər bilər Bugün gecə nüqatılgan Şuna bugün siz bu dostum Ümmət üçün bulun qalqan Yarlasın o gəb isminiz İslaminiz olsun aman Olsun aman sizdin аққан shu бұл bu ummatga barkat bersin g'olib qilib yovlar ustidin dinimizga izzat bersin ulug' Alloh rahim qilib sizga bu nusrat bersin bu ummatga nusrat bersin bu ummatga nusrat bersin